MC Tota, curte DJ na produção, na Argentina tô milhão. E agora vai! E agora vai! 4, 3, 2, 1! Se eu não quero tufe, se eu quero maconha, 40 na cinta, parada nessa culhona. 40 graus lá na piscina, essência é o clima. Para que as meninas bailem e se ponha atrevida. Atrevida, atrevida, atrevida amiga, sua prima e sua tia. Trevi, trevi, trevi, trevi, trevi. que se tá toda a roupa. Ai que se saque, tá tu e as meninas. Que se saque tá a roupa. Que se saque tá Tá teta tá terrível e esse culo tá tremendo. Gale move, move, move, move, movimento. Esse culo é perigoso como a favela ao centro. Eu não tenho medo, medo, medo, medo. Tenho cara de mal, sou eu. TikTok vai explotar quando esse tema suena, suena. Ai que lindo que bailar, o TikTok vai explotar quando esse tema suena, suena. MC Dota, Gucci DJ na produção, na Argentina tô milhão. E agora vai, vai, vai. 4, 3, 2, 1. 40 graus lá na pista fina, essência é o clima. Para que as meninas bailem e se ponha atrevida. Previda, previda, previda, previda. Previda tua amiga, sua prima e sua tia. Previda, previda, previda, previda. MC Tota, Gucci DJ na produção. Eu amo todo o culo argentino. Deu centro de meu coração. E vem no teu.